Нам назустріч хтось ішов. Це виявився інспектор Бушрон. Чверть години тому до будинку подибла стара жінка, повідомив він. Будинок он там. То була маленька, дуже скромна кам'яниця, як ото у вдови Шарло. На вході горіло світло. Це, звичайно, хатня прислуга, яка прийшла приготувати господареві вечерю зауважив комісар. Нас можуть просто засміяти. У кожному разі з будинку ніхто не виходив. Ми повернулися на замкову вулицю. Кілька задубілих від холоду людей чекали на автобус. Добре, що ми не приїхали ще раніше, сказав комісар. Неможливо було уявити щось менш драматичне навіть уночі, ніж вигляд цього зовсім маленького містечка. Грати замку, крихітна мерія, напівосвітлена вітрина аптеки на розі. Вискочивши із крамнички, пробіг насвистуючий хлопчик. Ми почули звук двигуна. З-за повороту виринув автобус. Він прибув вчасно. З автобуса зійшло кілька пасажирів, попрямувало у різні боки. Один з них подався на вулицю Марни. Це виявилась жінка. Пана Марла не було. Хм, оце весело, зітхнув комісар. Якщо він спізнився на автобус, ми дійшли до зупинки. Водій і кондуктор вже поспішали до маленького кафе із запрілими шибками. Комісар зупинив їх. О котрій годині буде наступний автобус? О пів на восьму. Не будемо мерзнути тут ще три чверті години, сказав комісар. Думаю, найпростіше зачекати пана Марла у нього вдома. Я подумав, що комісар ризикує. Якщо все-таки припустити, що цей Маргла і справді вбивця, він міг дістатись додому іншим видом транспорту і, побачивши людей, що заходять до його будинку, накивати п'ятами. Але я змовчав. Хто знає, може, мишоловка бездоганно влаштована. Ми зайшли в садок. Комісар подзвонив у двері. Ви будете ніби моїм секретарем, сказав він мені стиха. Так зручніше. Зсередини почувся жіночий голос. Іду, хазяїн, іду, іду. Я думала, ви маєте ключа. Двері відчинилися. З'явилася украй здивована літня жінка. О, я, я думала, це хазяїн. Ви е, доброго вечора, доброго вечора, панове. А пана Маргла немає вдома? Ні, ні. Оце ж я і сама на нього чекаю. «Е, бачите, думала, це він. Ну, він, мабуть, навідався після обіду і знову пішов а мені нічого не сказав. Я комісар поліції Кретея. Я хотів би побачити пана Марола. Старенька роззявила рота, витерла фартухом руки. Її голос затремтів. Комісар? О, Боже мій. Саме ж що? Саме що, пані? Добре, добре. Я не знаю, чи повинна про це казати вам, може, ви. Я я з нетерпінням чекала повернення пана. Уявіть собі, навіть питала себе, чи не побували у домі злодії? Що злодії? Так, так, пане. Я я тут застала розгардіяж. Може, це. Сам пан вертався по свою валізу. Але я не розумію, чому він позалишав шухляди комоду висунутими.